հայ ժողովրդական հեքիաթներ Սևդակարեն նաղլա Սևդակար ընումը մի մած հարուստ մարդ կնեգանում բիրում թողում մորը քշտին ինքը կինամ ուրան գոլլոգեն հերու երգիրում այնում կործնելիս Այդ հարնը վեր մենքանի ամս սկս որոնը հտ կենմա Ախր մինորել ետա տերնում թա քավթարշոն ինչս տանը հպարավերինգալ մին պենել չսանում հուակս նյութը հաստլական Էդ պարավոթա մած կնագեմ ինչան են հարտնտակինան է մին 22 կալտիր տակետ ճոտերերա հտա տրապահ է Էդ պարավո 20 ատնում տակեն երան թողսը նստում 20 օրանը ետը ճոտերը վրտուսինքամ հտանանում տանում մոտ է փեյնա տեղը մին շամփուր երկալած քանդում ճուճուհովակում տամ ճուտերին։ Մինորել այդ բրավեն տղան գոլլողությունը կյամա տեսնում ամարը փեինատը ճուտերն առաջ նրած շամփուրավո ճուճուհա քանդում։ Հրցնում ատա այա այդ ինչս անում։ Մարը թե այան կմատա սահանց մարստա կալա ճուտերը մնացալն անդար։ Իսելեհա ցերկը սիրանը մոնոմելի վերմծանան։ Տղան հովատումա թողնում կնամ գարեբություն։ Տղան վերքնամա Հարթն նորից ասկս, որ իխը բողասնում թա, ինչ ստանը հպարապ վերենգյալ, հանե մաղ կպողլը եկալն, կինան հտնեն իշխատ է, հաց կտան կոտես։ Այդ պարավը սուսուփուս կինամա մաղ կպողներ են հտ չորս հենգյամս բենանում, գլոխը պահում, կինելս էլ մին մաղն տամ, պիրումատոն, պատան կաղտամ։ Տղան գարիբությունը կյամա հրցնում աթա, այա, ես ինչ մաղա, մարը թա այա մատախ, վեչ ինչ։ Ալեքսիյի եկալն մրտրանը մնացալ քերալիս էլ ես մաղը տվալնից քեցալ։ Տղան նորից ակնամ գարեբություն։ Տղան վեր կենամա հարտնը սկսվորոթա։ Մենգել հստանը հպարա վերենգալ։ Կնահանե փալանդուզնը եկալն։ Քնագիրա հաստանքիր։ Այդ բարավը երակենում կենամ մին 4 սենգամս էլ փալանդուզներն հետ պենանում գլոխը պահում, տահան քչիլիս վախտը բրավեն մին փալանն տամ, վերումա իրանց բալկոնն վրտինում։ Տղան, որ նորից գարեբությունա կյամա հրցնում աթա, այա ես ինչ փալանա։ Մարը թե փալանդուզնը եկալ են մեր հյատումը վեր եկալ, կինալիս էլ կրեհեն տեղը ես փալանն տվալ կեցալ։ Տղան նորից ակինամ իրան կործեն։ Մինքան որ որ կենեմա հարնսկս որոթա քավտար յախնի, սուբոյալս ծիրի հացոտես, հոակս պրտական։ Կինայեն ահանը փահլվանը եկալա։ Նհտնեն շորեք, քենդերեն տակն քյոսատեր գլոխտ պահե։ Աճո ես կարել չիմ կզբահեմ։ Այդ պարավը քսի շորելա կենում կենամ փահլվանն քսոտ ունանում նհտնն շեմբաշեն շորկյամ ամմնտեղ քանդիրին տակեն պարկալիս մին երգա ասում ջուջալարին նանասիամ ալակչին kömekçiyam փալանդուզն փահլասիամ փահլվանն քյոսասիամ սովդակարին նանասիամ ասինքո ոզմա ասավեր ջուտերեն մարնում մախ կփողեն օկնականնում են փալան սարկողն էլ մշակնում, լարախաղացն էլ փեհլվանն էլ ծաղրացնում, սովդակարն էլ մամանում։ Փելվան նուրան զուրնղվալավը վրտուսակյամ սովդակարին քաղաքը Փադերը վրա թողում, քանդերը կապում, սկսում խաղանելը, ժողովրդոլող թոփ ընտերնում թմաշանելի հետ է։ Այդ վախտը Սովդակարն հնգրունքը Սովդակարն ասում են եկ կինանք թիմաշանենք Սովդակարն թա ես պենոնեն կեցի կյակ նաղլը կանեկելի թա ինչիկ տսալ ինչիկ տսալ տան կինամն փահլվանն թիմաշանում ոչ մի պենոլ եշում չն լեհա քյուսին են երկնն անջուգոնում վակված մարտիկը մենք էլ Սովդակարն հնգրունքը մնամն ուրուրիդիսի իշինիս տանք փահլվանն խաղը թողմն կեսատ կինամ Սովդակարին կոշտը Սովդակարը հրցնում աթա, ինչիկ տսալ, ինչիկ տսալ, տանք թա այս դիմին, կարքնել պենչիկ տսալ։ Մնակ քյոսան, սահատ մոնոտ ստիմին երգա ասում։ Ջուդալարին նանասիամ, ալակչին kömekçiyam, palanduzun pəhlasiyam, pəhlivanın kəsəsiyam, sövdəkarın nənəsiyam. Sövdəkarı ta hələ min keçək küsüm birikstıq. Kiramın küsüm birum, irəsə beni lox çaçqaçayım lif. Սովդակարը հրցնում աթա, դու հուվս, ինչս, շտղացայս, մարը քսին փապաղը, իրես են շորը տենակցում, սովդակարը դաստին ճինաճմա, կոլավն ընգնում լացնում։ Ասմա վայ, այա, ստեղ ինչ ունիս։ Մարը սկսում ալացնել ավլող նաղլանել է, թահայամ մատա, Էնվեր եկալ ստես ալճոտերը հետասրած, շամպուրի երկալած, ճուտերեն հետ է պեյնումը ճուճոք հնդիլիս, հրցրալս, խափալում ասալում ճուտերեն մարս տակալա սոտում ասալ գնայգի դա հավեն ծուենը տերալ տակես թողս նստսրել տուալ ճուտերանել տուալ են վերեկալս տեսալ մաղը տրնան կախտովա ծրծրալս ասալս ես ինչ մաղա քս խափալում ասալում ալաքշինեն եկալն մրտրանը կասալ քինալիս էլ քրհտվալն էլ հայում սոտ ասալ մրտրան ալաքչի չիլալ Կնեգի դա ինձ հետ կրվալ, խայտարակ բյաբուրալ թակինա է մաղ կպուկներն քյոմագիրա, հաց տանկեր, հղի քինելիս են մաղը տովալն ինձ կեցալ, են վեր եկալս տեսալ պալանը տրանը տերած, հրծրալս թա, ես ինչա, խապալն թա պալանդուզներ մր հյատումը կացալն հղենիլիս էլ մին պալանն թողալ կեցալ, Էլա կնեգետա կրվավ դվավ ղարկալ թա քինա փալանդուզները նհդ պեներա գլոխդ պահե քեծալը մինքանի ամես կշտրներ են կացալ Բեներալ կինալիս էլմին փալանն թողալ կեցալ։ Միհենք վերտու հղեիսիլել գրվարալ իրս սպուկալ թակինա է փեհլովանն տակեն քյուսյոտուն րա հաստան կեր շեմբյաշեն քաղաքակաղա փեհլովանն հդ շորում տվալ եկալ դուս եկալ ստեղ դրանա յետը փեհլովանն հնգերն քոկյամն սովդակարն մորոտանում սովդակարն ասումատա էդ կնեգնի մարա իստի իստի պենայել մենք օզումն պիրիմ կոշտոս տանք էլ ասում են «Թամուն կարել չենք պես թողենք»։ Կինա պահլվանն կոշտու դս ինչ ասում։ Սովդակարը կինա պահլվանն կոշտու Էլա ինդի ասում պահլվանն ասում «Ա կարել չում փողուն տვალին կարալ»։ Սովդակարն էլ ասում «Ա ձեր տված փողը ես իդ կտամ»։ Իմար ինձ տվեք։ Տանք թա չէ, չէ վեր չէ, կարել չենք։ Վերջը սովդակարը վեր շատ ղաչանք վղատ անկանում, մորը երկու գիննել տամ, նորպես ընթողում։ Սովդակարը մորոհը մած երկան գութիա շինիլ տամ, հացը ջիրուտնում մաչին, մին օղտակապում, քարվանը հլորում բիդա իրանց շենը մորո քերվանը նհդ հսցնում տոն։ Վերշենան մտանումն խաբարը հսնում ակնկանը թա սովդակարն իրան քիրվանավը իրան մրտկուցավը կյամա։ Կնագի կնամա հրևննն աշինացուց վններն ընգյում ղաչանք պղատանք անում թավեր սովդակարը կյա մորնանա հրցնե, կասեք մռալա։ Հրևաները շինացիկ, մին թարավ համոզուն տերնում, սովդակերը վրկյամա կնկանը հրցնում աթա իմար հորա, կնգիթա, պամ կումար մերալա, սովդակերը նորսա կնկանը հրցնում թա, հորա իմար, կնգիթա, այ բալամ դե մերալա լի, սովդակերը հվակված հրևներն էլ հրցնում նահանքել են, խոսկրնեն մինրած թա, պամ կումար մերալա, սովդակերն ասմա, տարեք թաղաստեղը նշաստվեք, Ստանման Հինգեստարանը մինորիշ մռալ թաղած թղը նշան ստամ հվակված շինացեք թա այդուրիշը մռալա։ Բերմին մինորիշ թաղած մռալ քանդում հվակված մարդիկը թա էտելես փլանքյասի մռալնա։ Մին սյուրը տեղերել քանդում լուղջին տարատուսկյամ։ Սովդակարը թա դու գրեցեք վեճ իմ մոր ինձ նշաստակ եկեք ես տանեմ ձեզ նշաստամ։ Ժողովուրդն հվակոմա տանում տոն, ղութին պեցանում, Ուտան դուսոնում թա էս իմարա հվակոս մարտիկը լող մնամն սմակված։ Սովդակարը հրցնում աթա ակնեք էս իմարա լուզին կապայնգյում խոսում չի։ Բիրմա կնկանը ձին կմական կապում, ձին քշում են քան քաշ-քաշանում, սպանում, շիլեղ ճանշինում։ Գնամ մին թազա կնեք բիրում, հանգիստ իրա մորոնը հետ ապրում։ Հնգրը Մին թակավեր յուրան տղեն ասմա հունց մարդու կզնհը թնգր կսինիս։ Վեր հաց անկտրելիս խրեգի ինքը յորոն է, շատը կստող է։ Հերը մռնել են յետը տղան դուսակյամ, շատ տղեր քաշորկյամ, շատ մարդուց պտահում, Շատ բեն էր տեսնում, բայց յուրան հնգր չի կարում կտենա։ Կինամա, կինամ տեսնում ամին հինգիստարանում երկու հոգի մի մռալ թաղած տղան դուսկալած, ամակյա մի մահակ երկալած վար ընթակում։ Այդ տղան տանս մտանում հրցնում աթա այդ մռած մարդը ծես ինչ արալ է խիի կտիանում։ Տահանք թա մս փողալալ պարտուալ չի։ Մին հրցնում ա թա քս ինչքան ալալ տալի։ Տա թա 100 մանեթ։ Դուսանում դրան 200 մանեթ տամ Էմմենեն էլ հրցնում աթա քոնը ինչ կանա տաթա 200 մանեթ 400 մանեթ էլ տամա տրան անց կնեմ կինամ տեսնում հղացավը մին կնեք յուրան երկու խոխը նհդ լացինի լա կինամա հրցնում աթա մայրիկ խես լացինում իդ կնեք իթա բավարես լացինի ու լացինի Են մռած մարդը վրտուսին կալալ գլխին վրթակալ իմ մարդսա Մեհեն քուլ ոթունուտ գդում չում հունստեղ տամ Մարդը շատ հարուստ լոթի փոթի օտո խմող մարդը այլալ քանի սաղար պարտկուանում չկար։ Հենց վեր մռավ, ստղան ընդղան պրտկտարերը տույս եկեն, լոխել իրան հնգերունքո։ Սոտ տղան պարտկերին տիրալ վզիս։ Կսը տովալում, կսը կրծալչում։ Դրա հետը էլ խեղճ մարդից թաղած տղան տույսուն ունում, թակում, տնում տղը։ Ինձ էլ ստի միշտ լծուցնում։ Թակավերեն տղան այդ կնգանը մին խելլա փողատամ ասումա մնացած պարտկերը դել կտաս, ինքը հղեյանում կինամ։ Մինքան որ վրքինամա մին շատ քասի մարդու ապտահում բրադի վր հղեինենում մին սաղ որքինաման նղանումն մին ըխբրուղ ռաղը նստումն վր դինջանան հաց օտեն ճուր խմեն հակավերեն տղան հացը տուսյանում վր օտեն այդ քասի բը հացան մին խրեկ կտրումա օտում շատ թողում յուրան Թակավերեն տղան տրանց ձեր կամ բռնում ասմա մի հենգյան տենե դու ասիմ հոգուսն գրը Էս քանտարե ամմնտեղ շորում եկալ ոչ մի մարդ քզնման չի իրար Հորս կտակնա, պիտի կադարեմ։ Վեր հացեն խրեգի դուս կտրալ, շատը ինձ թողալ։ Մնաք դու կարողս ինձ ընկերս։ Այդ քասիպ տղան թա Ա դու հարուստ մարդս, ինձ նհդ հնգրություն չուս անել, կինա կզտե օրիշ ընկեր կտիր։ Թակավերեն տղան թա չէ, զուրս դիպեներ ասում։ Իմ իսկական հնգրս դու կարողս ինձ։ Այդ քասիպը թա հələ մտած է, ինձ նհդ հնգրություն անողը ուրխութունն էլ պիտի ինձ հետ կսանել, ցավնել, ես էլ յուրան նման ամեն ինչ պիտի մաշտեղ դինենք, կսանենք։ Թակավերն տղաթա հա դիել պիտի ինի։ Վերջը տանք հնգերում կընտերնում։ Մինոր այդ քասիպ տղան թակավերն տղեն ասում է. «Ստեղած մոտեք մի թակավոր աղջիկ կա։ Ինքը շատ ղաշանգ է» հարյուր տղունը հետ պսակված գնի, լողջին էլ կլխնեն ամնացալ այդ պտվալամը, կինալ պիտիս այդ աղջիկանը նհտ պսակվես։ Տաթաբալի դու ուզում ես վեր իմ գլոխս էլ ինգի են մնացած գլխներին մաչը։ Այդ քասիբը թա չէ վեր չէ։ Ասում եմ քինա, ըրխին քինա։ Թակավերն տղան երակենում Թուշ կինամա թակավերեն աղջկանը պալատը նիմոնում նրա օթախը տեսնումա աղջկանը բերանավը մին օծու գլոխա դուսկյամ որ բիդի յուրան մոտանա տաղաման դուսաոնում թխում գլոխա գտրում ցիկ տամ ջամդանքնել բյուրդան դուսոնում կտորում թայատամ աղջկանն հդ պսակում Ընկերը կամաթա քո սա հարստությունը տել, կնգանդ բեժինքնել, կնգիտել պիտի ինձ հետ կեսանես։ Լավ ընկերը տիանում։ Տալող մաչան կեսանում, վերպենը կամա կնգանը հսնում, գյուդում չթա հինչանե, ընկերը դաստին գլխով անգյում ասմա, չէ, մզմզալ մի։ Հնգրոտունը տիչինում, կնգիտել պիտի կեսանես։ Կնգանը տանում են երկու ծառ ռուղատ, մին քանդիր վննանում են կռնանն կապում, հսցնում էմմին ծառը, մենք հանդերել էմմին վննան ու կռնան կապում, ճոնդը էմմին ծառեն կապում, վրցիկ տան, թամաչան կսանեն, աղջիկը օղ կանոն, փորան երկուցուա վրքցում։ Այդ քասիպ տղան թալավ, քենդերը կտրե, քս փուրցել է հետը եմ պեներալ։ Վեճ մին պենել ինձ հարկավեր չի, մենք վեր ես կարող եմ քզն հետ ընգրուտ ունանեմ։ Քենդերը կտորումն, աղջկանը զադում, այդ երկու ծուանքներ փշրում, Քինամ իրանց հետ հանգիստ ապրում։